alloh subhanahu va taolo hammamizni islom dinida barqaror qilsin dinimiz yo'lida etayotgan qarshiliklarni azoblarni bizga shirin qilib qo'ysin biz ko'p narsaning lazzatlarini bilamiz ammo din yo'lida barqaror turgandagi qiyinchilikni odamlar tarafidan yetayotgan fitnada ham barqaror bo'lib turishlik lazzatidan ko'pchiligimiz bebahramiz birodarlar dunyoda mana bu ollohni yo'lida mahkam turishlik har qanday fitnalarga bardosh berib mana buning lazzati boshqacha birodarlar buni alloh subhanahu va taolo hammamizga shuni nasib qilsin allohu akbar